поклич мені сюди Романа і Оляфа. За хвилину обидва молодці стали перед князем. Володимир видав наказ гридням кінчити бенкет і йти спати. Отроки під проводом Путятича мали приладити чотири змії, завантажити їх поживою та напитком на дорогу. На даний знак Ляйфр устав від бенкету і, випивши останню чарку на прощання руських товаришів, покинув Буколеон у супроводі полковників та прибічних гриднів. Разом із ними в лектиках та на возах від'їхали грецькі господарі з дорогою посудою, службою, скоморохами та дівчатами. Довго ще лунав їх регіт та крик вулицями міста і замовкав у стороні Августевону. Роман та Олів мали спати в кімнаті Володимира, тому поклалися біля дверей на підстелених килимах. Володимир глянув на багате пурпуром вкрите ложе під стіною, над яким нависав величавий намет із дорогої парчі. Біля ложа виднівся на стіні мальований образ Костянтина Великого. Не знати, що сказали Володимирові очі Костянтина. Але князь зібрав з ложа два вовняні покривала, одне з них звинув у валок і лишив на ліжку, накривши килимом, ніби людину у сні, а друге постелив собі на долівці між обома молодцями, там і ліг сам, накрившись плащем. Світло погасили, тільки у кутку горіла мала лампада перед іконою Богоматері. Світло, пропущене крізь червоне скло, кидало криваві рефлекси на золоту ризу ікони і наповняло цілу спочивальню темною фантастичною сутінню. Швидко почув Роман, що, хоч робить велике зусилля, та опертися дрімоті не може, і снилося йому, що брови кесаря стягнулися німою погрозою, права рука стиснулась у кулак, лябаром змінилась у широкий спис, спис змінився у широкий обосічний топір, і що з ним темна мала постать хільцем підходила до пурпурового ложа а тим часом за кесарем стали виходити дальші темні постаті одна, дві, три. Швидко простягнув руку і намацав ручку меча. Ось ось мав крикнути, коли раптом дістав здорового штовханця в бік та почув шепіт Цить і будь напоготові. Тоді збагнув, що все те, що вважав сном, було дійсністю. З таємного проходу вийшло було справді шість мужів, здобутими довгими мечами, а перший із них мав у руках топір. Він підійшов до ложа, а за ним півколом ступали товариші. Було очевидно, що вони бажають відтяти князеві всі дороги до втечі, коли не зможуть убити його відразу топором. Володимир не спав і, стримуючи віддих, стежив теж за рухами вбивців. Не спав і Оляв. Ось топірник розбігся по східцях, які вели до ложа. Його велетенська постать відхилилася назад і зі страшенним розмахом впав топір на ложе. Як один кинулися інші душогуби вперед рвучи шовкове покривало ліжка. Раптом залунав сміх, щирий сміх ситої людини. Вдаряй мечем, усі враз. Три постаті зірвалися з долівки і кинулися на неприготованих напасників. Три удари мечів, завдані з усієї сили, повалили трьох. Топірник кинувся назад, а з ложа впали удари на нього та його товаришів. Заки Володимир, Роман та Олєв встигли вдруге підняти мечі, він скочив між них зі своїм важким топором і мов перцем розмахував ним, а нападені відступали назад, знаючи, що без щитів ніхто не зможе у темряві обчислити рухів тіла та меча. Успіх наступу додав відваги і двом іншим душогубам. Вони повтікали були зразу аж під стіни, та тепер знову стали відходити до князя. Олів та Роман мусили повернутися на боки, Володимир залишився сам проти велетня. Оляф з усім завзяттям варяга кинувся на свого противника, якогось високого вірменина. Забріщали мечі, невишколений, але куди дужчий варяг, мав у тісній кімнаті рішучу перевагу. Меч Оляфа з усього розмаху впав на передрам'я противника і гладко відтяв йому від рам'я. З брязкотом покотився меч разом із рукою на долівку, і нелюдський крик потряс склепіння княжої спальні. Швидко кинувся на допомогу і заврійський топірник, і в цю хвилину зашумів топір над головою Оляфа. Молодець присів, щоб ударити його знизу, але вістря топора, зачепивши його, протяло шкіру на черепі, і обидва тіла упали на долівку. З окликом тріумфу повернувся і Заврієць до Володимира та Романа. Тоді світло лампади освітило його так, що Володимир пізнав його. Це був відомий ватажок із Аврійської гвардії, протоспатар Бесес, якого Володимир бачив під час обіду. Був це муж великої відваги і страшної сили, який одним ударом відрубував голову бикові. Тимто обій йшов більш охоче з топором, ніж із мечем. Князь мав уже час приготуватись до оборони. Нелегко було велетенському ізаврійцеві важким топором відбивати блискавичні удари меча. Топір, зударившись з мечем, розтрощив його на кусні. В руках у князя залишились тільки ручки. Він кинув з усією силою в лице противника, а сам відскочив взад, туди, де лежав Олів, і вмить підняв з долівки скривавлений меч варяга, ухопив викладений золотом та перламутром підніжок і кинув ним у ізаврійця. Цим разом удар був влучніший. Важкий стільчик ударив убивцю в груди. Роман скористався з того, що його противник посковзнувся у крові на долівці, вихопив із-за пояса ніж і встромив його в нахилене над ним черево противника, який з харчінням повалився знову на землю. Роман мав коло себе покривала, на яких лежав перед нападом Володимир. Він схопив їх швидким рухом і накинув на голову ізаврійця. Могутній розмах руки із топором заплутався у м'які фалди пушистої ткані, і Заврієць зірвав рукою з голови покривало, та вже було запізно. Князь мав час використати свій меч і з розтрощеною головою повалився посіпака на землю.